Znači imali smo tetajuru šta je ajet eva innama tajiruhum inda Allahu ala kinna akferahum la ja'lamun šta smo rekli da to znači znači njihovo to šta smo rekli da je tetajur svi vidi i kod Allaha ali većina to njih ne zna i imali smo kao ta'irukum nakon imali smo hadisa od Ebu Hureyre da je Allah da je posljedno rekao la adva, wala tijera, wala hama, wala safar i u muslimu la neu'a, wala gul šta smo rekli da znači la adva nema znači zaraze. Zaraz. A šta znači nema zaraze? Onako su vjerovali da da prelazi samo po sebi. Vala tira? Da, nema suvića. Vala hame? Nema suvića. šta smo rekli tu o hame, ovdje rekli smo da ima dva tefsira, je tako? Jesmo spomenuli to? Mm. A šta smo rekli da je prvi tefsir? Znači prvo je ovo da je, da je to sova koja, ptica koja je soha, to se ovim sa to je pravom problema. A ovdje kaže nam Ibnu Simin da, jedan, da, da neki hrane smatraju da je to vrsta zaratne bolesti. Pa bi u tom slučaju bilo to kao nakon spominjanja da nema zaradne bolesti, onda još spomenuto i da ta hrana koju oni smatraju neka zarazna bolest koja je bila među njima, da i mm, ona ne postoji. Um, rekli smo da je to, da, da je hrana isto neki kažu da je to ptica koja bude kao duša ubijenog, pa dok se ne osveti, da to ona kruži. Ono šafir, šta smo rekli da šafir znači? Ima mjeseca. Rekli smo da su šafir Arapi smatrali sa mjesecom koji nosi nesreću i tako dalje. I drugo tumačenje, ne znam da smo ga spomenuli, kaže ovdje Ibn da je to bolest koja se pojavljuje u, u devinom stomaku i koja je zarazna. Pa bi po tom tumačenju, pa bi po tom tumačenju, znači opet bilo vezano za zaraz, samo posebno se napominje to. Kaže, on ima još neki spomenju da ovim da, riječima nema safara, zabranjuje se ono odgađanje svih tih mjeseci koje su u dahlijetu radili. Pa kad ih godi pomjere, kad hoće ratovat, recimo, u sveti mjeseci, oni nisu ratovat, Kad hoće ratovat, oni se pomjeri, kažu, nisu sad mjesecu mjeseci, tako. Međutim, kaže, u svim novom mišljenje slabo. I smatram, kaže on, da je najbliže značenje ovdje da je to mjesec. To je to što je safar, ne donosi nikakvu nesreću. Kaže Ibn slušajte se dobro. Negiranje ovih stvari nije negiranje njihovog postojanja. Znači, to što je profesor rekao, nema toga, nema toga, ne znači da ne postoji. One postoji, ali se ovi negira utik, njihov utjecaj znači koji su ovakvi vjerovali Nego je Allah taj koji to daje, koji je onaj koji utječe na to, pa što je, ima neki sebe koji je poznat, koji se može dokučiti, to je istra a što je izmišljeni sebe nekakav, to je neistra. Zbog toga, kaže on, e, dokaz da zaraza postoji su poslanikove riječi koje inače u muslimu su nemojte bolesne stavljati sa, zdrave stavljati sa bolesti. Također je rekao bježi od zaraženog ko što bježiš od lava. To je zabilježio Buhari. al Džuzan, to je ovaj, merzum, to je osoba koja ima tifus, takozvana kuga. Ako neku gripu ima se Pa, može se, što znači sve što je bolest gora, znači ne mora čovjek bježati, ali ako želi da zaštiti sebe i djete, ne mora ići tom čovjeku. Govorili smo što znači nema zvijezde i što znači nema gula. Kaže